บุ๊กทูห้าสิบเก้าชินเซชินอวชินเซชินอวที่ทำการไปรษณีย์ลาโปสตาลาโปสต ă ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Unde este următoarea poștă? Unde este următoarea poștă? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Este departe până la următoarea poștă? Este departe până la următoarea poștă? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Unde este următoarea cutie poștală? Unde este următoarea cutie poștală? ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง Am nevoie de două timbre poștale. Am nevoie de două timbre poștale. สำหรับการ์ดและจดหมาย Pentru o vedere și o scrisoare. Pentru o vedere și o scrisoare. ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Cât costă taxa poștală pentru America? Cât costă taxa poștală pentru America? พัสดุหนักเท่าไหร่ Cât de greu este coletul? Cât de greu este coletul? ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม să-l trimit paravion? Pot să-l trimit paravion? ใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Cât durează până ajunge la destinație? Cât durează până ajunge la destinație? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน De unde pot da un telefon? De unde pot da un telefon? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Unde este următoarea cabină telefonică? Unde este următoarea cabină telefonică? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Aveți cartele de telefon? Aveți cartele de telefon? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Aveți o carte de telefon? Aveți o carte de telefon? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Știți prefixul Austriei? Știți prefixul Austriei? รอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะ Un moment. Caut. Un moment, caut. สายไม่ว่างตลอดเวลา Linia este mereu ocupată. Linia este mereu ocupată. คุณต่อเบอร์อะไร Ce număr ați format? Ce număr ați format? คุณต้องกดศูนย์ก่อน Trebuie să formați mai întâi 0. Trebuie să formați mai întâi zero.